de sine prea mi-am vrea să-și Днес ще ви говоря главно за две-три неща. Значи ноемврийската лекция е от Варна и декемврийската малко са кратени. И накрая ще завършим с посланията на Настрадин Ходжа. Ще видите, че те са по-дълбоки от такива като на Нострадамус и така нататък и така нататък. Става въпрос за нещо дълбоко, ясно, става въпрос за велик майстор Суфи. Първата лекция е за Юда. Малко съм е съкратил, но феврари, знаете, лекциите ще излязат и тези, които искат по-напълно да не видят лекциите. Така, следващата лекция е на 1 август. Така, първата лекция е Юда. Докато другите ученици на Христос бяха достойни да се учат, то Юда стана достоен за нещо друго – нещо по-дълбоко. Той стана достоен за голямо преображение. Преображение. Не да се учи, не да служи, а за голямо преображение. Неговата голяма любов на Юда стана ключ към Божествената Вселена и към това, което Христос нарича свещеното поколение, Тоест, мечтата на всички същества да се върнат там, Царството Божие или първата раса боговете. Както ще видим, Юда се завръща. Избран само преди да продължа, ще ви кажа. Най-елементарната човешка логика обаче се досеща, че никой не може да направи предателство срещу Бога. Никой няма такъв шанс. Никой не може да обърка плана на Бога. Никой не може да направи нещо самостоятелно. Бог е деятелят. Той действа в Юда, това е Негов план. Той действа в Сатана, Той действа в Христос. Това е все Той единственият деятел. Когато разберем, че всичко е Бог, няма да можем да се тревожим, просто ще стане нещо като забранено. Въобще то поначало е забранено. Тревоженето по какъвто и повод да е, дори когато не трябва. Или пък трябва. Така. И Бог и Христос се разкриха на Юда. Защото от много времена епохи, още от Атлантида Египет, Юда ги търси. Той е бил посветен от мистериите. Той ги търси с голяма и неизмерима любов. И му беше отворен пътя към мистерията на Бога и към мистерията на любовта. Тази голяма любов и вярност са мярката. В другите ученици още тази мярка я нямаше. Тази голяма любов, а тя определя дълбочината на нещата. Верно е, че трябва да признаем, че в един период Юда не е искал да направи предателството, понеже Христос е любим ученик, любим учител от минали животи на Юда. Искал е, отлагал е, искал е да обмисли, но когато и Бог му се явява и когато Христос му казва «Умолявам те», и той почнал да разбира и да осъзнава, че тук има велик замисъл, както и е. Самия Христос не казва че Юда надминава всички ученици, а Христос никога не говори случайно. Това означава много неща. Когато са казани от Христос и от Бога, това означава много неща. Юда е познавал своя учител, защото преди това е познавал себе си. Юда е същество от древния път, същество от дървото на живота – и Юда е осъзнал, че ще открие един по-дълбок смисъл чрез своето страдание. Както съм ви казвал и преди, прокалнато е човечеството, благословено от Бога. От това по-хубаво няма. Значи той ще да в един по-дълбок смисъл да открие чрез своето страдание, което е свързано с предателството, и щял да осъзнае дълбокия смисъл. При него така е поставено. Докато страданията за обикновения човек са вид смърт, то за Юда в това страдание той съзря тайната на Бога. И тогава Юда прозря и замисълът на своя учител. Той видя истината чрез любов чрез гносис, откровение. Другите ученици също имат някакви откровения, но после ще видите, че са частични, не са пълни откровения. И затова е избран най-достойният и това е Юда. Юда разбра замисълът със своето чисто съзнание. А чистото съзнание е също мистерия, защото то вижда в дълбините на самия Бог. Юда е имал древен стремеж. Това е стремежът да пребродиш себе си. А що се отнася до спасението, то Юда е знаел, че Бог е вложил спасението в тебе самия. И затова пробудените хора не го очакват отвън, а го откриват в себе си, защото е казано – Царството Божие е вътре във вас. Само в Евангелието на Юда, Юда е представен много чисто и правилно. Тук ясно се виждат и любовта му, и преданността му. Докато в другите Евангелия учениците говорят от своето си ниво. Разбира се, има право, но това е тяхното ниво. Великата любов на Юда към Бога създаде реалност на много високо ниво, която за другите ученици за сега е недостъпна. Но те също вървят към нея. Разбира се, те също са хубави души, те са избрани души, но тяхният път е дълъг. Има един белег в тайната богомилска книга, която казва, че Йоан в следващото прераждане ще получи и той пълен гносис. Но в това предното и той го е нямал, както ще видим. Юда е влязал в дълбините на любовта, а в това място работи самия Бог. А Бог има око само за любовта, истинската, неизменната любов, понеже самия Той е тази любов. Тоест, Бог вижда себе си. Учениците на Христос са се стремили към знания и разбиране, и към служене. А Юда имаше любов. Едно е да се стремиш, съвсем друго е да имаш любов. Ето защо Бог го избра. Защото Бог е любов, а не знания и разбирания тези неща са промеждутъчни, те са подготовка, но съществената е любовта. Те са само подготовка, а Бог е вътре в любовта. Бог е, който вижда само любовта. Едно важно нещо. Учениците на Христос са старателни, те служат, те се учат. Те правят много усилия. Но Юда осъзна същественото. Усилията не носят дълбочина, защото не са важни усилията. Преди всичко е важна твоята любов. Ако имаш любов и усилията вече тръгват в правилна посока. Ако нямаш любов, това си е усилие. <coughs> Тук за малко се отклоня. В предната лекция Варна загаднах някои богомилски тайни, Имаше някой така с мотика, до година ще изнесем една по-дълбока лекция за богомилските тайни. По Богомил казва, първо, Боян казва, Бог видя любовта на богомилите и ги награди с кладата. Кладата. Това не беше дадено на църквите. Беше дадено само на достойните. На кладата се осъществява тотална връзка с Бога, не връзка до някъде. На кладата на Голгота хората стават едно с Бога завинаги. И това беше великата награда. Те се завърнаха. Дълго време се подготвяха, дисциплина, телата и доказаха какво е пълна, тотална вяра. Бог Богомил дълго е търпял църквата и накрая те му казват свещениците, не се отклонява от праведната вяра. Наблюдавал е греховете, слушал търпял дълго време и накрая почва страшното изобличително слово. А учителя казва, че той и Боян са архангели. Затова дават мощен импулс. Двама ангели не могат да дадат такъв тласък на развитието. Освен това, богомилството е космично учение на Бялото братство, а не някакво земно. И казва по-богомил. Казва, Църковният брак не е таинство, а прелюбодейство. Няма таинство в църковния брак. Няма таинство за неозрелите хора. Просто ясно. Кръщението е опасно дело. По-богомило. Кръщението е съюз с дявола. Съюз с застоя. И скоро един приятел свещеник идва при мене, стар приятел, преди имаше, беше закъсал така и аз му помогнах както и да е аз му казах тези неща, викам, кой ще кажеш? Той каза, кръщението е пълна простотия. Той го прави. Продължава да го прави. Каза и по-лоши думи, не искам да се цапам. После каза, ако знаеш казано в църквата колко е мръсен, каква мръсотия, не съм ми от много време. Викам, остей ги тези неща, не ми говори, кажи ми за твоята църква. Той е казан. Не го мия. Какво правиш, като дойдат хората? давай 20 долара и бързо да свършваме, ето и така нататък. По едно време казва, но владиката да ни мъчи. Както и да е. Значи, Седрим ще говорим за богомилските тайни, по-специално за Боян Мага и по-богомил. Две същества, изключителни същества. Ще говорим много за тях и за тяхната мъдрост. Пак казвам, двама архангели, които са качили развитието на много високо ниво. Посяли са златни семена. Тази велика и съкровенна любов на Юда е скрита от погледа на света и от погледа на учениците на Христос, но не и от Божието око. Там нищо не може да бъде скрито. Ето защо Бог е откликнал на нещо в Юда, защото той вижда дълбочината на нещата. Юда е знаел, че Христос не е син на Твореца на този свят и че Той е дошъл от най-висшия свят и от най-висшия Творец, а не от вторичния Творец. Но е дошъл в облик на човешко тяло и че Той е дошъл за тези, които носят в себе си все още Божествената искра. Юда е познавал Христос, но не както учениците. И той казва на Христос, ти не си от смъртните, ти си от царството на Барбело, гностична дума, от царството на Барбело, т.е. от великите безсмъртни т.е. боговете. Ти си от изначалните божества. Създаден си, несътворен. Ти си от царството на истинския Бог. Т.е. изначалната божественост. Христос му казва Издигни взора си, свой, и виж облака и светлината вътре в него и звездите, и звездите, които го окръжават. И ви звездата, която оказва пътя, тя е твоята звезда. Тази звезда го води към царството на боговете, към истинския Бог. Верно е, че Юда многобройни прераждания в мистериите е жадувал за това. И сега му се случва. И не случайно после тази мистична целувка, ако Юда е предател, Христос ще го прегръщали, ще го целували, ще му каже ли, че превъзхожда другите ученици. Това е велика древна любов между две същества, които се познават от много отдавна. Древна любов между ученик и учител, понеже те знаят, че в този свят вече няма да се срещнат. Те се завръщат във високо място. Затова тази целувка е мистична. Тя е нещо между тях много дълбоко, много чисто, което другите не разбират. То си е тяхна тайна и разбира се, сам Бог я знае и Той я ръководи. Юда си има звезда, която го води в тайната на този светлинен облик, т.е. облак, т.е. Царството Божие. И тази звезда го издига над всички, защото тук се намира пълното постижение на Царството Божие. Това именно е целта на завръщането, както ще видим после и при Алхалач. Режат му ръцете, а той казва, Алхалач, лесно е да ми отрежеш ръцете, но не можеш да ме отделиш от Бога. Ще видим за каква вяра става въпрос и за каква голгота. Така, продължавам с Юда. Тази звезда, това е лъчът, който показва пътят на Юда към пълното постижение и сливане с Бога. Това е пътя към великата изначална пълнота. Великата изначална пълнота. Пътят на спасението е надрастване на този свят и завръщане в същността. Именно същността е този светлинен облак – Царството Божие. Ето защо Юда е станал предател, т.е. изпълнител на замисъла на Бога. И в очите на Христос той е виш праведник. Ето защо Юда получава право на превъзходство на всички други ученици. И той наистина ги надминава. А разпятието на Христос се оказва просто възкресението, другия замисъл на Бога. Възкресението. И така, спасението според Юда идва единствено от тайното знание, което идва чрез откровение от Бога, а не от вяра. Може да вярваш колкото си искаш и да оготяваш. Говорим за тайно знание, откровение, дадено от Бога, ако си спечелил доверието. На Бога, не на кой да е, на Бога. Тогава идва спасението чрез това тайно знание, което е истинското знание а не полузнание или до някъде знание. Така. Евангелието на Юда е било забранено и това не е било случайно, защото то открива пътят на човека чрез търсене на гносис, чрез търсене на откровение, защото вярата в Бога ще претърпи голям провал. Но който получи гносис или тайното знание, чрез което човекът ще влезе в истинския Бог. Значи при Бог се влиза не с вяра, а с откровение, дадено от Бога, истинско знание. А това означава, че по него време идеята вярвам в единния Бог, Творител на небето и земята, увисва. Тя въобще е увиснала, понеже не е истинска. Защото това е творителят на вторичните сили, вторичният творец. То, с който е създал небето и земята, е вторичният творец, а не истинския Бог. Истинския Бог е създал любовта, мъдростта, истината и безкрайността. И в тази връзка Юда казва, който вярва във вторичния Бог, той не знае къде отива ще разбере, но ще бъде късно. Ето защо Юда е забранено Евангелие. Не случайно. Той набляга на истинското знание, а не на някаква вяра. Откъде идва това тайно знание, истинско знание? От самия Бог. А защо не го дава на много вярващи, това е друг въпрос. Бог никога не прави грешка. Той знае на кого какво да даде. Творецът на този свят не е истинският творец. И този Творец не е всемогъщ. Той символизира вторичните сили. И всеки, който вярва във вторичните сили, в, в този вторичен Творец, пак казвам, той не знае какво го очаква. Юда скрито постигна своята древна божественост. Той е стар търсач, както казах от мистериите. Той е странник от древни времена. Той знаеше, че любовта е по-важна от знанията. Той знаеше, че знанията са завели много хора в тъмнината и в празнотата. Въобще проблема на този свят са знаещите хора. Това е най-големия проблем, т.е. казано по друг начин, няма проблеми в света, има един единствен голям проблем – непознаването на Бога. Който го познава, всичко друго вече му се нарежда. И в този и в онзи свят и в бъдеще. Той живее в Бога чрез Бога. Нищо не може да го направи нито държавата, нито света, нито никой, тъй като Бог в него е по-силен от света, от всяко зло. Въпросът е дали сме отдадени така на Бога или сме мечтатели. Понеже тук се сещам, какво казва Боян на Иван Рилски. Те са били братя от различен баща. Между другото, Боян Мага, истински ръководител на богомилите и цар Симеон са били братя в минали прераждания. В това прераждане те са много близки и затова Боян се разхожда в двореца спокойно. Но идеята тук ми е друга. Боян казва, Иван Нарилски много обичал Боян и го е слушал и Боян му казва, Иване, Църквата е мъртвило, реца е мъртвило, света е мъртвило. В пустинята е разцветът, в гората е разцветът. Иван само това чака и тръгва за своя разцвет. По-късно прави Вилския манастир в името на истинското християнство, само че то не става с мечтатели. И както ще видим, истинското християнство това са богомилите. Истинското знание това се намира в еретиците. Там е скрито. И преди ви казах, Сведен Бог казва Не търсете Бог само в Библията. Библията е само едно ограничение. Бог е по-дълбок от Библията. Не ограничавай Бога. Търсете Бог и в апокрифите, в тайните книги, защото Той е там, Той ги е скрил от недостойните. И още нещо казва. Накрая се откажете и от тези книги, тайн и търсете Бога в дълбочината си. Той се намира там. Почнеш да казваш само Библията или само Корана, след време настава война. Тъй като всичко е Бог, нали? И всъщност ти тръгваш срещу себе си. Кажеш ли, че Сатана е враг, ти вече си осъдил една част важна, която е част от самия Бог. Това означава, че осъждаш себе си тъй като Бог го използва, а Сатана няма никаква воля. Абсолютно никаква воля. Той е механизъм на Бога. И Бог го насочва там, където трябва. И в момента, в който мислиш, че е враг, как може Бог да има враг, ако Той е Бог? Но Бог никога няма враг. Любовта няма врагове. Трябва много да запомним. Значи Сатана не е враг, а противодействие. За да може да изпъкне Бога. Това е нещо съвсем друго. Но, както виждате, много понятия са объркани. Така, да продължа. Юда дълбоко е осъзнал мистичната тайна на жертвата, а в своята жертва той видя и откри замисълът на Бога. Той осъзна, че жертвата изисква целият ти живот да бъде отдаден на истината. А това, което има осъзнато отношение към жертвата е любовта. Сам, само любовта може да направи съзнателна жертва. Само една много висша душа може да бъде осъзната. Юда е единствения посветен апостол на много високо ниво, на ниво пълен гносис, откровение. Защото той е единствения, който е разбрал напълно Христос. Не до някъде, а напълно. А не както другите ученици до някъде. Ще обясня. Учениците на Христос са търсачи, служители, в известен смисъл разумни души, но Юда го познава. Той е нещо повече от търсач и служител. А учениците на Христос – не са разбрали тайната на Юда, защото ни им е дадено. Когато не ти е дадено, а това Бог го решава, няма как да разбереш дълбоката мистерия на Юда. А пък самия Бог е мярката. Освен това, Юда е много стар и древен приятел на Христос, не само ученик, а и дълбок приятел и брат. И между тях отдавна живее съкровенното братство – от прадревни времена. Според това Евангелие изпъква и още една истина, а тя е, че самото творение на Вселената и всичко свързано с нея се оказва вторично, второстепенно, защото истината се намира в Царството Божие, т.е. в любовта, в мъдростта, в истината. Там е и мястото на боговете. Юда е знаел истината за Христос, която е била неведома в дълбочината си за другите ученици. Те само са се нещо досещали. И понеже Юда е знаел, той е изпълнил, изпълнил тайното, тайнството на предателството. Тук мога да ви кажа, че има много хора, които имат голяма вярност, и ще пострадат, а Юда направи предателство и получи велико благословение. Но тайни са пътищата на Бога. Юда е знаел, че хората ще го мразят. Но какво значение има, когато Бог те е избрал и когато си благословен? Няма никакво значение какво мислят хората. Никакво значение какво е общественото мнение. Значи, ако той е по-богомил и Боян се съобразяваха в общественото мнение, трябваше да се отказват от своя път, което няма никаква логика. Така, той е знаел, че е избранник. И то не само от Христос, а и от самия Бог. Чрез своя стремеж и голяма любов, Юда преодоля света и хората, и учениците, и себе си, И това преодоляване е голям подвиг. Той преодоля най-финния враг. Забележете, висшето аз. Не висшето аз. Той се отказа от висшето аз. Само тогава се, човек се разтваря в Бога. Напълно и завинаги. Когато човек мисли, че неговото висше аз е по-дълбоко от Бога, той ще си влачи някакви хубави прераждания, приятни, хармонични и от време на време пак ще срещне с Сатана. Тъй като висшето аз в човека не е мярка. Юда го надрасна и това. Забележете за какъв подвиг и за какво същество става въпрос. Той е познал любовта отделил, който е познал любовта, се е отделил от знанията. Защото който се е отдал на знанията, Бог го разрушава, понеже Бог не е знание, както казах, а Бог е любов. Защо разрушава знанията? Бог разрушава знанията, защото те са нещо нечисто. Ти не можеш да имаш знания за Бога, ти трябва да имаш любов. Почнеш ли много да знаеш, Бог ще остави Учителя казва за такива хора, Бог ги оставя. Е, и след време страданието ще ги научи. Така. И не случайно Христос отделя Юда от всичките други ученици. Разговаря с него насаме. И му казва, ти ще се завърнеш в расата на боговете. Потомството на Сит потомството на истинските гностици, т.е. мястото на гностиците. Следваща лекция за предателството. Ще го разгледаме така малко насаме. Предателството на Юда е част от Великия Божествен план, който хората още не могат да разберат. Както казах, сам Бог е на страната на Юда и затова Юда става предател, т.е. изпълнител. След като познава, след като осъзнава предателството като част от планът на Бога и той влиза в този план. Това предателство, след като е осъзнато, то вече става висша повеля, висше деяние. То не е предателство в човешки смисъл. И затова бил е необходим осъзнат апостол, не който до някъде вярва в Бога, тъй като ако беше избран недостоен, да кажем Павел Петър, ама баш аз ли Господи, аз ли трябва да изпълня това, това не е за мен и така нататък, нали? При Юда има велико осъзнаване. Това предателство било за Юда и голямо изпитание – Нека да не си мислим, че не му е било лесно. Голямо изпитание. Искало се от него голямо покорство и това носило след себе си и голямо страдание. Значи този велик посветен от минали прераждане е трябвало да понесе голямо страдание. Той е знаел, че ще трябва да го понесе. Така както Сатана трябва да търпи целия ад и хората пък хората мислят, че то е злото, а пък злото е в тях. И докато те не се справят с злото, ще има сатана. Когато се справят с най-малкото зло, Бог ще отстрани сатана от техния път. И сам Бог му бил казал на Юда, не знаеш ли колко е велик дарът на страданието? И Юда осъзнал, че страданието те завръща в Бога. Юда осъзнал, че от него се иска една много рядка саможертва, която е част от тайният план на Бога. Юда разбрал, че една велика Божия любов е създала необходимостта от предателството. И тази Божия любов е избрала него, защото нейното око е съвършено. Това предателство си остава тайна, защото сам Бог е скрит в него. Тук разкриваме нещо, но тайната остава. Освен това, според този замисъл, избраният Юда в последствие е щял да се разцъфти в тайната на Бога. Така както когато и Сатана се завърне в Луцифер, ще бъде благословен, тъй като Бог наистина е велика любов. След като изпълни задачата си, той ще се върне не при херовимите, а при боговете. Разликата е огромна. И той ще ръководи достойните херовими по пътя към боговете. Така както и е между другото и при пчелите. Значи има голяма мистерия при пчелите. Нито мъдреците, нито светците могат да правят мед. Могат да го едат, но не могат да правят, защото има голяма Божия тайна и там. Пчелите са стари посветени души преди обясних, че те са скрили, чудили са къде да скрият своето учение и са го превърнали в мед, но това е друга тема. Става въпрос за друго. Пчелите са осъзнали напълно тайната на жертвата. Това означава, че те са познали духовния свят, но не познават Божествения свят. Те го познават духовния свят като ухание, като чиста интимност между душата на пчелата и душата на цветята, на които Бог ги е научил, но не познават вътрешната тайна на Бога, Божествения свят. Там едно същество има само познание на Божествения свят. Пчелата царица, майката царица. Тя много рядко се явява при тях и настава необикновено вдъхновение. Идва от Бога, от неведомото и се връща в Бога. Те не знаят откъде идва и къде отива, но вдъхновението го има. И след време, когато пчелите, определени пчели станат достойни за мистерията, тази майка царица, разбира се, чрез Бога, ще им разкрие, но след време, когато ще говорим за животните в окултен смисъл, за насекомите и така нататък, и до някъде сме говорили, ще разкрием по-надълбоко, тъй като става въпрос и там за голяма тайна, която не е от този свят. Така, да се върна. Божественият замисъл винаги следва някаква скрита по-дълбока цел. Юда знаеше от своя опит в мистериите, че в голяма трудност човек израства, а когато на човека му е дадено щастие, спокойствие и благополучие, той загива но това погиване и разрушение е много трудно забележимо, понеже ти мислиш, че си успял и мислиш, че Бог е на твоя страна. И от тук нататък вече щастливите хора са окаяни. Аз като чуя някой преди време нас трябва да дойде да ми каже колко е щастлива, изпитвам голямо съжаление и състрадание към такива хора. Когато ми кажа, че много страдат и ми е трудно, разбирам, че Бог работи и ми е много приятно. Наистина ми е много приятно защото Бог навлиза, иска да влезе вътре, не само чрез ангелите, самия Той. Затова Бог е любов, понеже иска да даде най-хубавото, не блага, себе си. И ангелите да череш от нашите страдания. Така. Без предателството Юда нямаше да направи своя скок в развитието. Без Голгота Христос нямаше да придобие своята чиста божествена власт. В библейските евангелия предателството на Юда се описва като лошо действие. А сред учениците на Юда, той Юда се е разглеждал като черната овца. Нищо подобно, но така са говорили. За Юда въобще в тези Евангелия не се говори добре. Но тук учениците на Христос са в неведение. Не искам да казвам по-лоша дума. В неведение. Т.е. не им е дадено откровение от самия Бог. Те си имат само някаква вяра, но тя е, както виждате и разбирате, недостатъчна. Само с вяра не може да излъжиш Бога. Даже и само с молитви. Необходима е любов, мъдрост и истина. Тогава вече и молитвите и всичко друго се осмисля. Така, забележете сега неведението на вярата. В случая Марко. Марко казва, по-хубаво беше този човек да не се ражда. Сякаш той решава кой да се ражда, кой да умира, сякаш това не е работа на Бога. Забележете за какво невежество става въпрос, но не му е дадено. Разбира се, пак казвам, това са хубави души, те вървят по своя бавен път на вярата и нека да вървят, но невежеството остава. Така. Това се е замисъл на Бога. Следващото. Както ще видите, тези ученици нямат гносис. Вярата е само път, Агносиса означава да ти се даде нова дълбочина, съвсем друга дълбочина от друг род, от друго измерение. Разбира се, не означава, че съм против вярата, но има нещо по-дълбоко. Абсолютно доверие в невидимия свят и идване на гносис, тайно откровение от Бога към тебе. Така, според друго неведение, Матей. В Матей Юда бил жадувал за пари, поредната глупост. Нали? А това е толкова далече от истината, но така е, когато, пак казвам, когато няма откровение. Когато не си озрял в очите на Бога. Но Бог въобще движи и тези души пак в правия път, но бавния път. Бавния дълъг път. Така. В Евангелието на Лука има друго заблуждение. Тук се казва, че Сатана, великият враг на Бога, е влязал в Юда и го облякал в злото дело. Ами нали Бог ако влезе в тебе, ако Бог ти изпрати сатана, ти няма да имаш никакъв шанс. Нали? И освен той, не действа ли всичко по замисъл на Бога, а не по някакво твое недовиждане? Така. Разбира се, това са логични неща, но не са вярни. Забележете, учителя казва, ума може да говори логично, но не е вярно. Има и, друг, има и друга хитрост на ума. Може да говори вярно, но не истината. Не истинно. Ума е прекалено хитър и затова трябва да го надрасните чрез овладяване, чрез пречистване. Толкова голямо пречистване, че да изчезне и да остане духът в човека, чистия дух. Така, Тук отново липсва гносиса, той е мярката, а не вярата. В Евангелието на Йоанн е следващото заблуждение. Макар, че там се казва, че Христос е знаел кой е предателя, но според Йоан Юда е бил движен от сатанинската си природа и от, и от своята алчност. При все, че Йоанн има частичен носис, както виждате, и тук заблуждението си остава. Бог не е пълен в него влязла е до някъде, обича го, това е една чудна душа, даже е много красива, след време ще говорим за него в други книги, в тайната книга на богомилите и гностични книги, но пак нещо не достига. Така. И понеже учениците на Христос нямат виш гносис, те не са знаели, че Юда изпълнява замисъла на Бога. И така, чрез предателството, чрез тази голяма тайна, и съкровенна жертва, Юда се пося в тайната на Бога. И така той се върна в своето древно начало, в своята най-древна и пречиста божественост. Там, въобще на там водят големите мистерии. Това предателство не е за учениците на Христос, те са същества от малките мистерии и се подготвят. За тях то не е благо, но за Юда то е велико събитие. Това е велико явление за неговата душа. Изключително специално благословение. Специалната любов на Бога се беше насочила към него. И още нещо – Юда беше една особена предопределеност, тъй като Бог замисля нещата много отрано. Както е замислил още от древни времена, Луцифер да стане сатана и да слезе на земята. Всичко това при Бога е отдавна замислено и по един правилен начин. Това е предопределеност от Бога, от скритите времена на Бога. Юда външно е бил привидният враг, но вътрешно е бил тайният приятел на Христос и на Бога. Юда не спада към ангелските иерархии, а към архангелите. Отново виждате, има ангелите, не им достига нещо. Разбира се, затова и Боян и по-богомил са архангели съвършените богомили са ангели, които пътуват към своята по-висша природа. Ето защо Бог знае как да подбира и как да ръководи. А Боян не е случайен разпуст... а, а, по не е случайен разпространител на Боян. Боян му е направил една тайна услуга и по-богомил е решил да пожертва всичко заради това велико същество. Изключително същество. И до сега има още хора, които мислят, че учителя е архангела на българския народ. Истински архангел на българския народ е Боян Мага. Той е бил тракийски жрец, ръководи въобще жречеството. Ще говорим за траките, даже след време ще говорим и за тракийски пословици и поговорки, ще видите за каква мъдрост става въпрос. Те не са обичали писменост и да пишат. Предават устно само на достойните хора нещата. Но Учителя е в много по-високо ниво. Той може да играе роля и на архангел, и на ангел, даже и на мравка. Може да слезе и като свети и да ти разкрие нещо, но той е старец. А старците са малко по-дълбока степен от боговете. Не от архангелите, от боговете. Издадах първата книга, съжалявам, че не ви донесах повече. Ще бъдат три тома за старците, така че там ще разберете. Там са много дълбоки нещата, там избледняват и вечността и възкресение, там се говори за безкрайността, за четири вида безкрайности и така нататък, но това е друга тема. Така, да продължа. Още нещо за предателството. Така нареченото предателство, така нареченият предател Юда е същество надарено с истинско знание – и именно за това той е призован да изиграе особена роля в замисъла на спасението, което идва от самия Бог. Това спасение е отстраняване на всичко, на всичко земно и небесно, всичко двойствено. Значи, ако ти се стремиш към небето, отново си в грешка. Не трябва да се стремиш нито към вяра, нито към безверие към самия Бог, към същността, ако не искаш след време да бъдеш заблуден. Защото когато и вяра да постигнеш, в един момент силите, ако се насочат към тебе, тя може да стане безверие. Грешника пък може да стане светец. Затова учителя казва, светците са деца на ангелите. Какво означава това? Те не могат да бъдат мярка за истинско християнство. При един голям натиск на Луцифер, могъщ натиск, чрез сатана в него, един светец може да стане грешник, а грешник може да стане светец. Изучавал съм много светците. Има полумъдрост, почти тайна мъдрост и смесена с глупост. Обаче има някои светци, такива като Максим Изповедник, нали, който тълкува и превежда Диониси, като, като майстер Екхарт, като свети Хуан Делакрус, Изключително той не е светец, а той е станал мистик. Минал е през светостта, но не се застоява там. Надраства я, тъй като и в дзен е така. Нито святост, нито грях. И двете са ненужни. Нужна е същността, пълнотата, самия Бог. Нали, но за тези неща сме говорили, когато говорихме за дзен. Така. Спасението не идва от някаква вяра, а от самия Бог. Това спасение отстранява всичко земно и небесно, защото в Царството на Бога няма земя и небе. Ето защо Христос е видял в Юда единственият достоен ученик, който той отделя от другите ученици, за да му говорят. Имало е много разговори между тях, тук в тази лекция ги прескачам, след време ще ги видите. Той е задавал много дълбоки въпроси, много искрени между тях и става въпрос за дълги разговори, мистични. Така, след предателството дойде кръста, а на кръста бе показан замисълът, т.е. силата на Отца, непобедимата сила на любовта, друго послание на Бога. Тук Бог прояви силата си, а не същността си. Забележете, това казва Дионис Ерофагит, един от тайния мистичен учител на християнството. И до сега не го знаят много, но понеже светци, една група от светци са направили така, че той да бъде голям авторитет, а пък той е такъв. И до сега го читат и го почитат, без много да го разбират, тъй като той спада към опасната мъдрост. Затова в книгите няма да имаме шестия старец, тъй като неговата област е опасното знание, опасната мъдрост, а пък и без това има много неща казани. Така, значи Бог проявява силата си на кръста, а не същността си. Тук Бог показва възкресението и вечността си, но същността му тя си остава скрита. Бог дава силата си, а същността си не я дава. Никой не може да познае истинската тайна на Бога. Тя принадлежи към бездната и към Абсолюта. Бог се чувства добре в боговете, когато влиза в Христос, в синовете, в ангелите, в архангелите, но най-му е пълно, когато се завръща в Абсолюта и в бездната. Той самия Абсолют е слязал като Бог, но има тайна навътре, в себе си. Той е разкрива на достойните, когато ги води, в случая става въпрос за Юда, после за Алхалач. Така. Значи, същността не се дава. Тя е определена за бездната. Бог дава единството си, но не разкрива съвършенството си. Бог е наистина съвършен, но Той не го разкрива. И само един съвършен Бог може да създаде злото, защото Той го ръководи, Той го управлява. И слава на Бога, че злото е в неговите ръце, а не в човешки ръце, защото в човешки ръце не е злото, доброто става зло. Дай му на един човек добро, дай му щастие, дай му хубава жена, ако искаш каквото искаш, всичко ще го развали. Даже някой път няма нужда от години, няколко месеца и всичко е развалено. Така. Това предателство осъществява възкресението което е висшата, благата вест. И така, предателството на Юда, това е Бог в действие. Навсякъде действа само един единствен Бог. Голгота, това е Бог в действие. Голгота е позволение за, според Боян Мага и според един старец, позволение за безсмъртие. Това е такава велика благословея, такава награда на Бога за богомилите, защото, както ви казах, Боян казва, Бог видя любовта на богомилите и ги награди. Другите не бяха наградени и които усетиха, изпаднаха в завист и в невежество. А повечето даже не разбраха за какво става въпрос. Така, Голгота е Бог в действие. Възкресението това е Бог в действие. Кладите, това са Бог в действие. Няма инквизиция. Инквизицията е инструмент. Ако Бог ни даде власт, тя нищо не може да направи, но Бог иска своите избрани при себе си. Иска те да се слеят с Него и да им даде дълбока мъдрост. Тоест, любовта отива при любовта. Това става накладите. Нима Бог трябва да накара богомилите да, да изгарят накладата, а пък а, инквизиторите да ги награди с клада. Може ли да награди обикновените свещеници и инквизиторите? Те ще развалят идеята. Те не са достойни за кладата. Кладата е само за избрани. И там има изключение. Трима съвършени богомили са се отказали. Но това е друга тема, ако трябва някой път ще обясня. Нещо ни им достигало в потайната неизменна любов към Бога. И такива изключения има, те се случват, но е изключения. Така. Защото Бог може да им даде голяма власт чрез духовите нали, за инквизиторите става въпрос. Значи, но Бог имаше друг план. И така, навсякъде действа само Бог. Инквизицията е Бог, кладите са Бог, възкресението е Бог и така нататък. Бог ръководи всичко, защото Той движи всичко към себе си. Забележете, и по-бавните съзнания, и другите, всичко той има план, понеже обича всяка душа. И всяка душа той води към себе си. По какъв начин не е наша работа, важно е да осъзнаем, че Бог действа така, понеже той наистина е любов и то велика любов. Бог е в действията, Бог е в предателството на Юда и във възкресението на Христос. И освен, и освен това, Той е над тези неща над тези действия. Той ги превъзхожда. Нима Юда може да създава действие. Нима Юда може да бъде по-силен и по-мъдър от плана на Бога. Но той може да бъде осъзнат служител. И то пак чрез Бога. Осъзнат, защото е избран. И така, Бог е единственият деятел – а неговите служители са негови идеи. Те са инструменти на неговия замисъл. Само той действа. А що се отнася до опасния и тежък товар на предателството, то този товар не е за всеки посветен и апостол. Не всеки може да го понесе и да издържи, без да изкриви правилния път на своите минали прераждания. Разбира се, трябва да знаем, че никога човешката мисъл не може да се мери с Божията. Защото това, което Бог иска, е винаги по-дълбоко и по-реално. В случая предателството. Бог изискваше от Юда една много голяма преданост. Потаянен е Бог и пътищата му са потайни. Ще направим почивка 20 минути и после ще продължим с Алхалач и с чудният настрадин ходжи. Ходжа.